Eriko etxak ez daki oraino noiz eta nor zehazki errezipituko duten bi pisu hauetan, bi familietako sei pertsona izango lirateke siriatik edota Afganistanetik prefekturatik behiak itxoiten dituzte doni bane loitzuneko autetxiek baina apartamenduak pres dira. Eriko CCS edo neuri sozialen zentroak kudeatu du proiektua Elizabeth Garmendia Eriko etxeko akzio sozialaren autetxia da. volonté de la mairie de saint jean et du conseil municipal a été depuis septembre 2015, c'était le souhait d'accueillir des personnes qui étaient euh, des réfugiés, des réfugiés du conflit syrien. On s'engage pour accueillir deux familles, donc euh, sur deux appartements, dont un qui sera dans le parc social et un dans le parc privé. elkarte d'éthique, Elisabeth Garamendia. Euh, au niveau de la santé, parce qu'il faut aussi penser qu'il y a la santé, non seulement la santé physique mais psychologique, parce qu'il faut savoir que ce sont des réfugiés qui auront peut-être supporté des traumatismes de la guerre. Ça ne sera pas uniquement de leur donner une clé et de les laisser dans un appartement. C'est tout un accompagnement. dira familia egiteko